Hauteskunde prezidentzialetarako zortzi hilabete falta dira eta kanpaina denboran homosexualen eskubideen inguruko hainbat aldarrikapen luzatuko dizkie lebazko zailkarteak hautagai desberdinei. Ezkontza homosexualaren ondotik PMA edo medikuntza bidez lagundu aur sortzea legeztatzeko kanpaina bultzatuko dute eta gai hortaz duten iritzia galdeginen diete hautagaiei. Hortaz gain, adineko homosexualen laguntza hobea ere aldarrikatuko dute, erretreta etxeetan, ospitaletan eta beren etxeetan bizi diren adinekoei etzaiela aski laguntza eskaintzen salatu digu beinat gasen lebazko zelkarteko bozera maileak. Nahi dugu erran, badiera homosexualak, zahartzen ari denak, eta janeko ez da errez zahar izatea. Baina gizon eta mazte horrentzat gauza onion zakarro da, eta berdute laguna izan. Guk egiten dugu egon goziz, lagun pikat. Mine berda, segitu, maison de retretian, eta berze tokietan berda pentsatu, Ez dira denak eskonduak, ez dira denak e, eh, eh, mazeki gizonekin bizi, bakarrik dira, eta lan hori behar dugu segitu. Kari hortara, erakusketa bat izanen da, txalaparta elkartean urriaren irutik amarrera pop life deitua, ondotik homoseksualitatea eta elbarritasuna ere landuko dute.